Zentze gero eta eh, murrizketa gehiago egiten ditu, eh, bai eh, lanpostutan, bai ere trenbideen hobekuntzan edo antolakuntzan, eta ondorio txarrak ditu mail guzietan, eta batez ere sekuritate mailan. Jakin behar da ere, zentze fek sekulako diluzama lortu duela gobernutik, CIC, kredi uh, empo kompetitibite hori uh, uh, lanpostuak sortzeko, baina lanpostua, afen, dirua eskuratzen du eta lanpostua kentzen ditu. Ardoan hor ere, gutastrofatzen dira, zenta gure, eh, gure imposaketek eh, biltzen dituzte lanpostuak sortzeko eta ez dituzte sortzen. Hogei bat eh, kendu nahi dituzte merkantzien uh, garaioan, ama bi geltokietan, txartel saltzaile, uh, jende eta okupatzen diren pertsonetan. Uh, eh, gaiten dena lakai de desizaz ebai. Alde batetik, hartu behar da garaioan, merkantzien gara joan, ne horiek hartzen dituzte aspalditik eta amak kendu dituzte hemen uh, eh, bayonen daien artean eh, berreun bat postu. Kusten dugu eien politikan segitzen dutera, eta ahunt kontra joaten dela Grenel de l'environnement delako horrekin, horrek emaiten ditu kamioi gehiago bideetan, eta hori aspalditik salatzen dugu, baina naiz eta saratu ere, esentzefek eta gobernuak segitzen du politika berdinean, eta kutsadura gehiago, eta kamioi gehiago, eta ara. Baina hori ez da berria, eta segitzen dute beti eien bidean.